U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni.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 sestre, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Sva zahvala pripada Allahu te barek wa ta'ala, gospodaru i stvoritelju svih svjetova i jedinom koji zaslužuje da se obožava onome uzvišenom koji je sve stvorio, koji sve održava i kome će se na koncu sve vratiti. Njemu te barake vatala se zahvaljujemo na uputi koju nam je podario i na svakoj blagodati koju uživamo, a svaka blagodat je od njega te barake vatala i od nikoga drugog. Svjedočimo da nema drugog njega azze ođel i se Muhammed sallallahu alaihi wa posljednji Allahanik i pečat svih poslala sa istinom i jasnim sudnjeg dana. Onaj je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, takav je ome putu, a okrene od njegove up, to je učinio na svoju štetu i Allah šanuhu time nimenuti. Neka Allahov savat na Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, na njegovu časnu porodu, na njegove ashabe i na sve njegove sljedbenike koji ga slijede na pravom putu do sudnjeg dana. Amin. mi ćemo inša Allahu ta'ala nastaviti e, govor na započetu temu, a tema je koristi takvaluka sa naznakom da je takvaluk dakle nešto sa čim je zadužen svaki vjernik da se pozabavi i da izgrađuje takvaluk kod sebe tražeći i moleći od Allaha Đelešanhu pomoć na tom putu kako bi mu'minsko srce bilo ono koje će se napuniti takvalukom, a od njega, kao što smo prošli put spomenuli, ima puno fajdi, puno koristi, kako dunjalučkih, tako i ahiretskih koristi. I nema sumnje, cijenjena moja braća i poštovane sestre, da upravo takvaluk je to sa čime vjernik opstaje uz Allahu dželle šanhu pomoć i podršku na pravom putu, ona razlogom da vjernik čvrsto korača tim putem i da onda kada drugi skreću na jednu ili drugu stranu, da on bude taj koji će biti pošteđen skretanja i e, odlaska sa pravoga puta, i on biva taj koji čvrsto korača stazom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zato ćemo inša Allahu ta'ala nastaviti sa spominjanjem koristi takvaluka, a započeli smo govor o koristima takvaluka koje su dakle vezane za dunjaluk. 11. korist takvaluka ogleda se u tome cijenjena moje braće i poštovane sestre, što je takvaluk razlogom popravljanja dijela ili ispravnosti dijela kod jednog vjernika i prihvatanja dijela vjernika kod Allaha Đelešanuhu kao i što je razlogom e, oprosta grijeha, oprosta grijeha vjerniku. Kaže Allah te barete o ta'ala u nama dobro poznatom kuranskom ajetu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله وقولوا كولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم O vjernici, bojte se Allaha Đelešanuhu i govorite samo iskren i ispravan govor. Yuslih lekum a'malekum. On će vam vaša dijela popraviti ili učiniti ispravnima wa yaghfir lakum dhunubakum i on će vam grijehe oprostiti pa je ovdje Allah dželle ukazao na činjenicu da onaj ko se bude bojao Allaha dželle da će takome Allah te bareke taala popraviti njegova djela da će Allah dželle njegova djela učiniti ispravnim djelima to jeste ispravnim na način da su urađena po sunnetu poslanika sallallahu alaihi wasallam i da su primljena kod Allaha te bareke ve taala pa će čovjek nosioc takvaluka upravo biti onaj koji će naći ta svoja dobra djela na sudnjem danu na svojoj vazi dobrih djela dobrima i teškima onima koja će pretjeći njegova ružna djela. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ i oprostit će vam grijehe. Zato mu'minsko srce koje se boji Allaha Đelešanuhu zasigurno će naći da su njegova dobra, da su njegova dijela dobra i ispravna te da su ona primljena, primljena kod Allaha Đelešanuhu i naći će da mu Allaha Đelešanuhu prašta njegove grijehe, da mu Allaha Đelešanuhu prašta <clears throat> njegove grijehe, to jeste da ga uputi na traženje oprosta od gospodara svih svjetova, a Allah Đalešanuhu se obavezao da će svoje robove koji iskreno tražu od njega te barak vatala oprosta, da će dobiti taj oprost. 12. korist takvaluka je, ogleda se u tome što je takvaluk razlogom spuštanja ili stišavanja glasa kod Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem svejedno da li to bilo u vremenu dok je bio živ Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem ili nakon njegove smrti kod njegovog kabura kaže Allah te tebareke ve ta'ala nestezbillah inel ladina yaguddun aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahanallahu kulubahum litakva Doista oni koji utišaju svoje glasove kod Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, pa takvi su oni čija srca je Allah dželle Đelešanhu prekalio u takvaluku. Ovo Allah dželle Đelešanhu ističe iz razloga što je u vrijeme Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem bilo ljudi koji su uznemiravali svojim glasovima Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem. Bilo je ljudi koji bi dolazili pred vrata Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem pred vrata njegovih soba, pa bi dozivali Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam i tako ga ob, obametali i stavljali ga na, na kušnju, pa je Allah dželle Đelešanuhu ukazao na one koji su mutekije, na one koji su bogobojazni, da su to oni koji se ne odnose tako prema Rasulullahu sallallahu alejhi ve sellem već naprotiv, <clears throat> oni su oni koji utišaju svoj glas kod Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i to je od edeba jednog mu'mina kada pogotovo kada dođe kod onoga koji je od njega učevniji koji je od njega dakle preći da, da se čuje, da govori i tako dalje da ovaj šuti i da sluša i da uči od onoga koji, koji je ispred njega od onoga koji je ispred njega A svakako da Rasul sallallahu alejhi ve sellem kao najodabranije i najbolje stvorenje Allaha te bareke ve taala, onaj koji je odabran da bude donosioc posljednje objave Allaha dželle dželešanu i da bude pečat svih poslanika i da bude učitelj cijelom čovečanstvu do sudnjeg dana onima koji hoće da vjeruju Allaha dželle dželešanu, da je on najpreći bio i ostao da se pred njim odnosno u odnosu na njegove riječi i na u blizini njegovog kabura danas da čovjek vjernik stiša svoj glas da stiša svoj glas zato su mu tekije među ashabima dakle upravo bili oni koji su ovim ajetvaleni koji su ovim ajetom pohvaleni u odnosu na one koji su dolazili poput beduina koji nisu imali nikakvog edeba niti ahlaka poput ljudi iz drugih krajeva koji također nisu znali nisu u početku znali vrijednost Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i pogotovo nisu znali edeb koji trebaju da imaju prema Rasulullahu eh, sallallahu alaihi wasallam pa je dakle taj takvaluk upravo bio bila, bila osobina a, eh, i svojstvo dakle oni koji su na najispravniji način, na najispravniji način postupali prema Rasulullahu sallallahu alejhi ve sellem. Trinesta fajda, trinesta korista hvaluka, ogleda se u tome, cijenjena moja braće i poštovane sestre, što je takvaluk razlogom za dobijanja Allahove šanhu ljubavi. I ova ljubav kako biva dunjalučka, du, na dunjaluku, tako biva i na ahiretu. Kaže Allah te barek ve taala u hadisi kutsiju <clears throat> Ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alayhi. Doista mi se moj rob ne može s ničim draži meni približiti nego li sa onim što sam mu naredio. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه I neće prestati moj rob da mi se približava sa izvršavanjem nafila, dakle dobrovoljnih ibadeta, sve do ga ja ne zavolim. Fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u وبصر وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه A kada ga ja zavolim, kaže Allah te barek ve ta'ala, postanem njegov sluh kojim sluša i njegov vid kojim vidi, i njegova ruka kojom prihvata, i njegova noga kojom hoda. Ako nešto od mene zatraži, ja ću mu zasigurno to dati. Ako me od mene zatraži pomoć i utočište, ja ću mu zasigurno utočište pružiti. Kaže Allah tebarek ve taala u svojoj plemenitoj knjizi: "Bela men aufa bi ahdihi wattaqa, fa inna Allaha yuhibbul muttaqin." Naprotiv, onaj ko izvršava svoju obavezu i boji se Allaha Đelešanuhu, pa doista Allah Đelešanuhu voli mu tekije. <clears throat> Iz ovih riječi Allaha te bareke otala vidimo cijenjena moja braća i poštovane sestre da takvaluk biva razlogom da Allah Đelešanuhu pruži svoju ljubav svome robu, da ga zavoli na takav način da Allah uzvišeni u potpunosti kontroliše svoga roba, to jeste upućuje ga na ono što je e, u zadovoljstvu gospodaru svih svjetova i čuva ga da u nečemu ne pogriješi. Zato Allah te barekve ta spominje da prva stvar s kojom se rob najviše približava e, Allahu Đelešanuhu jeste upravo izvršavanje naredbi gospodara svih svjetova a zatim to približe, približavanje i dolazak do ljubavi Allaha te barekva ta'ala biva putem ulaganja truda u izvršavanju nakon dakle fardova u izvršavanju onoga što je došlo kao nafile, kao dobrovoljni ibadeti Allahu Đelešanuhu. Zato Allah Đelešanuhu ističe da kada zavoli svoga roba, postane njegov sluh kojim on sluša, to jeste takav rob koji je za, zaradio ljubav Allaha Đelešanu ili na koga je došla i pala ljubav Allaha Tebareke Vatala, takav rob neće slušati ništa drugo osim ono sa čime je zadovoljen njegov gospoda. Došli smo do 13. koristi. Došli smo do 13. koristi. <clears throat> Takva luka. Ispomenuli smo riječ Allaha Tebareke Vatala iz hadisi u hadisi kuciju i riječi Allaha Đelešanuhu iz sure Ali Imran gdje uzvišeni Tebarek i Teala kaže Bela men aufa bi ahdihi wat teqa fe inna Allaha yuhibbul mutteqin naprotiv onaj ko se e, ko ispunjava svoju dužnost i ko se boji Allaha Tebarek i Teala pa doista Allah Đelešanuhu Allah Đelešanuhu voli mutteqije, voli one koji su bogobojazni, voli one koji su bogobojazni. I nema sumnje na moje braće i poštovane sestre, <clears throat> da onaj ko zadobije ljubav Allaha te ta'ala, da je takav pod apsolutnom kontrolom gospodara svih svjetova i da ga Allah Đelešanhu upućuje na ona djela i one riječi i celokupno ponašanje i djelovanje u životu na Dunjaluku upravo u onom smjeru s kojim je zadovoljen njegov gospodar Tebarete Vatala. Zato na kraju hadisi kucija Allah Đelešanu ističe pa ako on od mene nešto zatraži ja ću mu zasigurno to dati <clears throat> a ako od mene zatraži utočište ja ću mu ga pružiti ja ću mu ga pružiti koliko smo mi samo u potrebi danas i u svakom vremenu za mnogim stvarima koje nam ne može niko dati osim Allah te barek i koliko nam je samo potrebna zaštita gospodara svih svjetova i njegovo te barakve ta'ala utočište. Zato mu'min treba da povede računa i da ispuni zahtjeve Allaha te barakve ta'ala kako bi mu Allah Đelešanuhu uzvratio upravo onim što mu je obećao, a Allah Đelešanuhu jeste onaj koji ispunjava svoje obećanje. Jeste onaj koji ispunjava svoje obećanje. Zato kada se dogodi da vjerniku se ne odaziva Allah Đelešanuhu i da mu ne šale i ne pruža ono što od njega traži, treba da se proispita šta to nije ispunio, jer je zasigurno e, manjkavost do njega, a nikako nije do onoga što je Allah Đelešanuhu, što je Allah Đelešanuhu obećao, jer on te barate vatala zasigurno ispunjava svoje, svoje obećanje. 14. fajda i korist od takvaluka jeste cijenjena moja braćo to što je takvaluk razlogom ili sebebom za dobijanja ili dobivanja znanja i razumijevanja istog od Allaha tebareke wa ta'ala. Kaže Allah uzvišeni وَتَّكُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهِ I bojte se Allaha djelešanuhu pa će vas Allah djelešanuhu podučiti. <clears throat> Te je uslov ilmu isticanju znanja i njegovom razumijevanju upravo postavljen takvaluk bogobojaznost. Zato je Allah te barek ta'ala počesno, posebno počastio ulemu ispravnu i iskrenu ulemu ahli sunnata wal jamaata ulemu koja slijedi istinu do, dostojno pa je tako Allah te barek ta'ala ukazao da su upravo oni ti koji se posebno boje Allaha dželle posebno se oni boje Allaha te bareke ve ta'ala kao da se drugi ljudi odnosu na njih i ne boje ne boje u tom smislu Allaha te bareke te bareke ve ta'ala to jeste dajući im dajući prednost ulemi bogobojaznoj ulemi nosiocima znanja nad drugima nad drugima stoga onaj ko hoće da se okiti islamskim znanjem nužno je da izgrađuje takvaluk i da se boji Allaha te bareke ve taala koliko više može trudeći se trudeći se da ispuni ono što Allah te bareke ve taala od njega traži što mu je zapovjedio i napuštajući ono što mu njegov gospodar azza ve džel zabranio i u, u onoj mjeri u kojoj se rob odazove Allahu dželle i uloži truda na izvršavanju naredbi i napuštanju zabrana u toj mjeri zasigurno će izgrađivati svoj takvaluk i svoj odnos prema Allahu Jelle wa'ala. A samim time, dakle, i biti nosioc, nosioc znanja koje svakako jeste nešto bez čega mu'min ne može da da ide putem ka Allahu Tebareke Tebareke wa ta'ala jer mu je znanje potrebno u svakoj sekundi svoga života u svakom danu, u svakom satu, na svakom mjestu, jer bez znanja islamskog vjernik ne zna da živi i ne može da da živi kao rob Allaha te bareke te bareke wa ta'ala 15. korist od takvaluka jeste to što je takvaluk razlogom snage koja zabranjuje mutekiji da odustane ili da se pokoleba na putu ka Allahu tebareke ve taala da odustane ili da se pokoleba na putu ka Allahu tebareke ve taala i što je takvaluk razlogom da mutekija ne padne u dalale u zabludu nakon što ga Allah tebareke ve taala učinio bezbjednijem dajući mu njegovu uputu te bareke ve taala uzvišeni azza wa jall kaže u svojoj plemenitoj knjizi nestezbilla wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u i doista ovo je moj pravi put fattabi'uhu pa ga slijedite ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله i nemojte slijediti druge puteve pa da vas odvoje od njegova puta zalikum wasakum bihi la'allakum tattaqun to vam je uh, oporuka i vasijet la'allakum tatakun kako biste bili bogobojazni dakle Allah jalla šanehu je u vasijet ostavio svojim robovima da se da slijede pravi put koji je ograničen i opisan Kur'anom i sunnetom Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem i da se klone slijedeње drugih puteva i da onaj koji bude tako postupao, da će takav zasigurno biti od bogobojaznih, da će takav biti mutekija, to jeste onaj koji se boji Allaha Đelešanuhu, pa je zbog toga zadobio počasti kod gospodara svih svjetova i on Azzeva Đelga podržava na pravom putu. Zato, cijenjena moja braći i poštovane sestre, dokaz da je neko mutekija, da je bogobojazan, ogleda se u tome da u vremenima pogotovo kada većina svijeta skreće sa pravoga puta, kada većina svijeta odlazi u skupine koje pretravaju u vjeru Allaha Đelešanuhu ili one druge koje podbacuju i ne doteravaju do istine, pa tako napuštaju dio po dio vjera Allaha te baraka i popuštaju vjera Allaha Đelešanuhu, mutakija se ogleda i prepoznaje time što je on taj koji čvrsto ustrajava na istini i ne obadire se na mnoštvo koje skreće sa pravoga puta desno ili lijevo. Stoga je obaveza mu'minu da povede računa i da se potrudi bude od bogobojaznih, da on bude od onih koji će zadobiti počasti Allaha te barakve ta'ala zbog čega će gospodar svih svjetova podržati i pomoći da u vremenima kušnje iskušenja i raznih dalaleta u koje će, u koje će većina svijeta upasti, da on bude taj koji će biti postojan na pravome putu i koji će kroz sva ta iskušenja proći, a da ni na jednom neće pasti, niti odustati od staze Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. I mi znamo kroz povijest Islama kako su od ashaba, tabiina pa nadale svi oni koji su bili na istini <clears throat> kako su bili potpomognuti zbog svoga takvalu kod strane Allaha Đelešanuhu pa su ustrajali na pravome putu i nije ih ništa skrenulo sa pravoga puta niti su za jedan pedalj odstupili od istine, od Kur'ana i sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i nisu se obazirali na kazne koje su slijedile njima zbog toga, na ezijet koga su preživljavali i tako dalje, jer su znali da je takav sunnet Allaha Đelešanuhu na ovom putu prema svojim robovima i zbog toga su u svemu tome osjećali posebnu slast zato što radi Allaha Đelešanuhu i istine s kojom je obavezao i u emanetim stavio trpe na putu ka Allahu tebareke, tebareke, wa ta'ala. <clears throat> Kao što odavde takođe lako razumijemo, lako razumijemo da na suprotnoj strani oni koji danonoćno srljaju i skreću sa staze pravoga puta, sa sirata mustaqima, desno i lijevo, koji danas krenu pa se vrate pa ponovo skrenu pa čas po, na put, čas više puta, čas ispod puta, poput lisice, vidimo da takvi nemaju takvaluka radi kojeg i Allah Đelešanhu štiti, pomaže i podupire na pravome putu. I po ovome treba da se mu'mi ravna i da vodi računa a, i proispituje sebe kako bi znao svoj hal kod Allaha te bareke taala i kako bi poradio na poboljšanju odnosa prema Allahu dželle i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i dinu Allaha te bareke te bareke taala 16. fajda dunjalučka dakle fajda ili korist od takvaluka cijenjena moje braće poštovane sestre jeste ta što je takvaluk sebebom za dobijanja Allahove dželle milosti I ova milost biva na dunjaluku i biva na ahiretu. Kao što kaže Allah te barek ve taala, neste zbilla wa rahmeti wasiat kulli shay'in fasaktubuha lil ladina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun. Moja milost obuhvata sve. I ja sam je propisao onima koji se boje Allaha dželle šanehu koji daju zekat i koji u naše dokaze vjeruju. Pa je uzvišeni Tabarak i Vatala nas dakle ovdje obavijestio da je on propisao svoju milost onima koji se boja Allaha Đelešanuhu. <clears throat> I ovo je na prvom mjestu spomenuo Lilladina jettakun onima koji se boja Allaha Đelešanuhu i onima koji daju zekat i onima koji u naše ajete i naše ajete vjeruju. I nema sumnje da onaj ko se boji Allaha Đelešanuhu, da upravo pokazuje to, taj svoj takvaluk kroz odaziv onome u što ga je pozvao Allaha Đelešanuhu, njegov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, zato ovdje Allaha Đelešanuhu spominje davanje zekijata, da dakle mu tekija ne može biti onaj, niti je onaj koji se oglušuje o davanje zekijata, ili obavljanje namaza, ili obavljanja hađa, posta mjeseca Ramazana, udjeljivanja na Allahovom putu, e, pomaganja Allahove vjere i tako dalje i tako dalje. Dakle, mutekija ne može biti bez dijela, bez dijela s kojima se pokorava Allahu Đelešanu i poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Zato onaj ko želi milost Allaha te barake ta'ala, mora se okititi takvalukom, mora biti onaj koji se iskreno boji Allaha Đelešanuhu, onaj koji dano noćno se trudi da svoje vrijeme iskoristi u povećanju ibadete prema Allahu Đelešanuhu, u povećanju dobročinstva i ulaganju truda da bi se, da bi se došlo do takvaluka i do blizine Allaha Đele, Đele Wa'ala. Sedamnesta korist a, takvaluka ogleda se u tome što je takvaluk razlogom za dobijanje me'ijeta Allaha tebareke wa ta'ala to jeste blizine Allaha djelašanuhu i njegove pomoći tebareke wa ta'ala ovaj me'ijet Allaha djelašanuhu prema svojim robovima dijeli se cijenjena moje braće i poštovane sestre kako kažu islamski učenjaci u dvije <clears throat> dvije vrste <coughs> Prva vrsta jeste opšti me'ijet i on je onaj me'ijet koji obuhvata sve robove Allaha tebareke ve ta'ala gdje Allah Đelešanhu svoje robove dakle obuhvata svojim sluhom, vidom, znanjem jer Allah Đelešanhu je onaj koji sve čuje, koji sve vidi, koji sve zna i poznaje hal i stanje svojih robova. Kao što Allah te barek ta'ala kaže وَهُوَ مَاكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ I on je s vama ma gdje bili. I on je s vama ma gdje bili. I kaže uzvišeni أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعٌ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ ولا أَكْثَرَ إِلَّا هو مَاهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا Zar ne znaš da Allah Đelešanuhu zna ili da mu je poznato sve što je na nebesima i na zemlji i ne desi se razgovor između trojice, a da on nije četvrti, niti petorice, a da on nije sa njima šesti, niti manje, niti više illa huwa mahum adaunie sa njima ejne makjanu magdebili pa je ovim Allah tebarek ve taala ukazao na prisustvo Allaha tebarek ve taala svim robovima na sa dakle sa ovim ajetom sa ovom blizinom sa ovom blizinom i prisutnošću gospodara svih svjetova <clears throat> što se tiče druge vrste me'ijeta, to je poseban me'ijet koji obuhvata i podrazumijeva pomoć i podršku i blizinu Allaha tebareke wa ta'ala svojim dobrim robovima, svojim robovima koji se boje Allaha djelešanuhu. Dokaz tome su riječi Allaha djelešanuhu La tahzan inna Allaha ma'na kada je, kada je Resul sallallahu alaihi wa sallam rekao svome drugu i prijatelju Ebu Bekura Sidiku radijallahu ta'ala anhu kada mu je rekao dok su bili u pećini Hira ne boj se, to jeste ne tugu inna Allahe mana, jer doista je Allah djelešanuhu sa nama. Sa kime? To jeste sa Rasulullahom sallallahu alaihi wa sallam i Ebu Bekrom Sidikom radijallahu ta'ala anhu dakle Rasulom kao najboljim stvorenjem Allaha Đelešanhu, onim koji se najviše bojio Allaha Tebareka Ta'ala i Ebu Bekrom kojemu je bio najbolji čovjek u njegovom umetu, najbolji čovjek i najvredniji čovjek u umetu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Zatim dokaz tome su riječi Allaha Đelešanhu kada kaže, niste zbila, La tahafa innani ma'kuma asma'u wa ara' ne bojte se, to jeste vas dvojica, jer u istinu ja sam sa vama, ja sve, sve čujem i vidim. I nema sumnje da je ma'ijet Allaha tebareke ve ta'ala, dakle ova vrsta njegove tebareke ve ta'ala prisutnosti i blizine, a, posebna za svoje robove mutekije, kao što Allah tebareke ve ta'ala kaže, nestezbillah inna Allahe ma'alladine taqavu alladine hum muhsinun, doiste Allah dželešanuhu sa uz one koji se njega boje, koji se boje Allah dželešanuhu i one koji su dobročinitelji. I kaže uzvišeni, وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَا الْمُتَّقِينَ I znajte da je Allah dželešanuhu uz mutekije. I znajte da je Allah dželešanuhu uz mutekije, to jeste uz bogobojazne. <clears throat> Zato cijenjena moje braće i poštovane sestre, vidimo kolika je korist, kolika je korist od takvaluka u životu na ovome svijetu i kako je Allah te barek vatala onima koji se boje iskreno njega, azzeva džel, kroz mnoštvo primjera i mnoštvo dokaza ukazao na njihovu vrijednost i na njihovu korist koju imaju od toga što su pokorni i bogobojazni svome gospodaru te bareke tebareke ve ta'ala, te da ih Allah dželle šanhu nikada ne napušta i da je stalno uz njih, da ih stalno pomaže i štiti, da ih podržava i da su oni u stvari u okrilju svog gospodara Azza wa Jal, pa tako u svim njihovim potrebama imaju onoga Azza wa Jal koji je uz njih i koji ih štiti od svih spletki i svega onoga sa čime, sa čime dolaze neprijatelji, neprijatelji Allahove Đelešanuhu vjere i njenih, njenih sljedbenika u namjeri da, da vjernike skrenu sa pravoga puta i da ih odvoju, odvoje od istine Allaha Tebareke, Tebareke wa Ta'ala. Osamnesta korist sa kojom ćemo inša Allahu ta'ala završiti večerašnje, večerašnje kazivanje, E, ogleda se u tome da je takvaluk upravo razlogom lijepog završetka lijepog završetka u životu na ovom svijetu. To jeste da mu tekije bivaju počašćeni od Allaha dželle šanehu lijepim završetkom na ovom svijetu. A ovo je želja, cijenjena moja braćo, i cilj svakoga onoga koje povjerovao u Allaha Đelešanuhu i koje je iskren prema svome gospodaru Tebara Kvetala. Jer dunjalučki život, makoliko bio kratak, <clears throat> on je dug kada su u pitanju e, činjenja, izvršavanje dijela i govor riječi u smislu da u svakom danu, u svakom satu, u svakoj minuti, u svakoj sekundi ti si upućen Allahov robe da nešto govoriš, da nešto radiš, da se nekako ponašaš. A sve te stvari jesu one koje su pred tobom i sa kojima si zadužen da ih izvršavaš u skladu sa Allahom, knjigom i sunetom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I sve to kako postupiš, sve to ono što se bilježi u tvojoj knjizi, tvojih dijela, koja će ti na sudnjem danu biti otvorena i koju ćeš čitati i ništa se u njoj neće dodati od onoga što nije bilo, već će u njoj biti sama istina koju si ti pisao svojim dijelima i svojim riječima u životu na ovome svijetu. Zato su mu teke ti koji će dočekati kod svog gospodara Tebara Kvatala lijep završetak. I vidimo kako su ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na najljepši način dočekivali, dočekivali svoj smrtni čas, svoj završetak na Dunjaluku. Kako su lijepo završ, završetak na Dunjaluku dočekivali učenjaci ehli sunnata od džemata. Kako niko od njih nije bio ponižen na kraju. Kako, niko, kako se ne prenosi za bilo koga od njih da je imao ružno, ružan kraj i tako dalje i tako dalje. Zašto? Zato što Allah Đelešanu kaže وَلْاَقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ A lijep završetak pripada mutekijama. A lijep završetak pripada mutekijama. I kaže uzvišeni وَلْاَقِبَتُ لِلْتَقْوَى A lijep završetak pripada bogobojasnima I kaže uzvišeni وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَبِ I doista mutekije čeka lijepo mjesto prebivališta lijepo prebivalište, mjesto na kome će oni boraviti. Stoga, cijenjena moja braći i poštovane sestre, ne prestaje mu'minu i mu'minki ništa drugo, osim da se potrude da se zabave sami sobom, da porade sami sa sobom, da napuste brige drugih i brige oko drugih, jer jako često mi se bavimo korovom u tuđim dvorištima, a nismo <clears throat> još ni naše dvorište sredili. Mi se bavimo stvarima po tuđim kućama, a našu kuću još nismo sredili. Mi smo ti koji smo na iskušenju, koji smo na proveri, a malo radimo da bismo stekli ono zbog čega će nas Allah te barake vatala poštediti i pomoći na tom putu i sačuvati nas kretanja sa puta istine i pomoći nas da dočekamo lijep završetak na Dunjaluku i lijep, lijepo mjesto na Ahiretu. Zato savjetujem sebe i vas da se bojimo Allaha Đerlešanuhu na svakom mjestu i u svakom vremenu i da povedemo računa o sebi, da se potrudimo, da se izgrađujemo, jer mu'mini nisu oni koji nešto nauče od vjere i onda zastanu Mu'mini su oni koji se stalno izgrađuju. Mu'mini su oni koji stalno sazrijevaju. Mu'mini su oni koji se spremaju za veće terete, za veće obaveze. <clears throat> Jer vjera Allaha Đelešanhu zahtjeva od nas puno. Vjera Allaha Tebarek Vatala zahtjeva od nas da budemo spremni i sposobni da nosimo mnogo teže emanete, i mnogo teže stvari od onih s kojima smo se do sada susretali. Allah Đelešanuhu nas podučava da budemo poput ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam koji su za jako kratko vrijeme tako napredovali i tako stasavali u vjera Allaha Đelešanuhu da nakon smrti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kako mnogi učenjaci spominju svaki od njih je bio spreman da preuzme, da preuzme vodstvo nad muslimanima u islamskoj državi i da vodi islamsku državu putem istine. Kako i koliko smo mi danas uspjeli da na takav način se odazovemo kada su u pitanju manje stvari kao što je, kao što, kao što je pitanje naših porodica u kojima nas je zadužio Allah Tebare Kvetala i koje nam je u emane dao. Da li u njima smo uspjeli do sad da postupimo i da nosimo emanet na način da je Allah Đelešanu s time zadovoljan. I zasigurno ćemo naći da ni tu nismo postigli ono što se od nas traži, a kako da smo onda sposobni da ponesemo emanet ako bi nam se sutra ukazao da vodimo grupu ljudi, grupu vjernika, jedno, jedno naselje ili jednu državu. Za sve ovo je potrebno, dakle, da se ulaže trud, da se izgrađujemo, da budemo oni koji se neće nikada zadovoljiti onim što su postigli, već da stalno se takmiće i natječu u tome da u svakom sljedećem danu budu još bolji i još vredniji i još sposobniji i još učevniji i još bogobojazniji, kako bi što više mogli da pruže vjeri Allaha te bareke te bareke ve taala zato ako svatamo obavezu da služimo Allahu dželle dželešanuhu i njegovom dinu te bareke ve taala na ovom svijetu onda trebamo da svatimo da funkcija ne može da pripadne onome koji je nije zaslužan jer već funkcija pripada samo onima koji su koji su zaslužni te funkcije Zato se spremajmo, inša Allahu za najveće stvari i za najbolje položaje i za naj, najodgovornija mjesta, jer mi ne znamo sa čime će nas Allah te barak ta'ala iskušati. A ja vas podsjećam da su neki koji su pomislili da su stasali izreli, nakon što ih je Allah te barak ta'ala iskušao sa nešto malo vlasti u džematima ili u određenim skupinama ili u određenim organizacijama, pokazali svoju slabost, i svoju nezrelost e, na, na svakom koraku i kako su pokazali da nisu, nisu sposobni da ponesu taj emanet i ono sa čime su bili iskušani. Zato molimo Allaha Đelešanuhu danas sačuva onoga što ne možemo podnijeti od iskušenja i da nas uputi i pomogne da stašemo da u ime Allaha Đelešanuhu i radi Allaha Đelešanuhu budemo oni koji će biti sposobni da sutra vode islamsku državu, a ne samo, a ne neke manje emanete od toga. Allaha Đelešanuhu molim da nas pomogne na istini, da nas učvrsti, da naše srca ispuni takvalukom i iskrenošću prema njemu, Tebareke Teala, da nas učini od onih koji dosljedno slijede Kur'an i sunnet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bez da dodaju, dodaju tome nešto ili to tumače na nakarada način kao što je to danas slučaj od strane mnogih koji odlučiše da skrenu da skrenu sa puta istine. Allaha te barake o ta'ala molim da nas pomogne da budemo oni koji će se družiti stalno sa Kur'anom i sa sunnetom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da budemo oni koji će, koji će se izgrađivati kako bi bili korisni ovom dinu i kako bi Allah Đelešanuhu na njihovim rukama podigao svoju vjeru i uzdigao je iznad drugih vjera, makar to nevjernicima i mušicima bilo krivo. Allah te barek ta'ala molim da nas učini lijepim primjerom vjernicima koji dolaze, generacijama koje dolaze poslije nas. Allah Đelešanuhu molim da pomogne islam muslimane širom svijeta da pomogne džihad i muđahide, da im broj poveća, da im poda snage na snagu koju imaju. Allaha Đalešanuhu molim da zemlje muslimana učini kaborovima nevjernika koji su došli na tim prostorima, da se bore protiv Islama i Allahovi Đalešanuhu robova. Allaha Đalešanuhu molim da svojim, da rukama muđahida, da rukama muđahida i svojim vojskama pom, uništi svoga i našeg neprijatelja. Allaha uzvišenog molim da nas učini od onih koji će se truditi i žrtvovati na putu Allahu Đalešanuhu i u pomoći, u pomoći vjere Allaha Tebarek Vatala. Jazakumullah hajren, Allaha Tebarek Vatala molim da vas obilo nagradi i da svima nama zajedno grijehe oprosti, da ovo što smo čuli učini dokazom u našu korist na sudnjem danu, a ne protiv nas. Allaha Đalešanuhu molim da nas sastavi na hajru, a da nas pomogne da budemo od onih koji će sprečavati šer koji će sprečavati šer i nered na zemlji. Amin, ja ahmerahimin. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. جنود السماء لا ترضى الرقود رب عيش الجهود يا جند السماء دك صروح الفناء انطري يا سماء ارجعي يا نجوم انذري الاشقياء ان جنود السماء لا ترضى الرقود رب عيش الجهود يا جند السماء دك صروح الفناء Svi putevi će biti zatvarani. ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba put vjernika Posjetite nas na www.stazomislama.com تقعد بمعجزة فليس حر على عجز Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore, sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Đelešanog uzvišene riječi. نفسك لا تقعد بمعجزة فليس حر على عجز Soba Put vjernika vam nudi širok izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي سفر تجد عوضا عما